golle simore nogas e jeegom agrippa wii pol a rokkama yo a haal ngam dartaade nden pol suuti jungo jaabi wii an agrippa lamɗo o mboɗo wonti e weltare sabu koy yeesa ma jaabotomi hannde ko yahuden ɓe paymi ko fof ngati aɗa andi aadaji e jeddi yahudi en no feewi nden noon mboɗo ñaagima yaa heɗoremi muñal yahude en fof inen gandi no gurdumi gila adan gilay e cukagam no gorunomi e nder leñol am yerusalem aɓe gandi ko ɓooyi so ɓe jaɓi settade kay jeenomi koye goomu diina amen ɓurgu nangtade ngu hono farisi en ɓe joni noon ñawirtemi ko sababude ɗamawam fodore nde allah fodani taniraɓe men nde cuuɗi men sappo e ɗiɗine kay ina ɗaminirine cujjugol ñiɓgol jamma e ñalawma laamɗo ko sababude gunɗamawu yahude en ɓe takkirimi holino mbawirɗon miijade allah wawa wurtinde mayɓe min e hooram cikkatnomi ponmi ko darademi lundo inde yeesu nasaret najo o ko ɗum woni ko mbanmi yerusalem nde ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe dokkimi yamirore min e hooram mi weddima seniɓe hewɓe kaso fawti hen kadi kada de ɓe ñaawa ɓe poti wareede mboɗo wondi heen mi fayiiɓe kuugal cili keewɗi e batirɗe hee fof mboɗo waawnannooɓe yennude joomiraaɗo o fitinam e maɓɓe ine mawnunoo haa mboɗo yahatnoo lebtoyde ɓe hay e nder cahe janane ko noon njaarumi damas caggal nde ardiiɓe yettinooɓe sadak ɓe nelimi ndokkimi yami roore laamɗo heddanaange e hoore tawi mboɗo e laawol njimi annore ɗi ummo dow asaman ina yayno sarajam min e yaadibam ko kayre ɓuri nangue leerde minen fof min jane leydi kadi nanmi daande ene wiyami e nder barahutankoore sool sool holi ko waɗi aɗa leeptami ma tawa cettal ina caggal ma ina satti jaabimi mbimi jomiraɗo holi an jomiraɗo wii ko min woni yeesu mo leftata o kono ummo daro gati ko sababude ɗum ɗo peeñanirmami mi fotanima wonde carwowo e seede geɗe ɗen jiiɗa ɗe wondude ko jogorimi holloydema ko mami dandoye e yahude en eɓe gona yahude en ɓe jogorimi neldema e mumen ɓe nelirmami ko ya wumtinɓe beɗaɓe gummo e niɓɓere ɓe naata e lelewal ɓe gummo e bawɗe seytane ɓe paya e allah bakkatuuji maɓɓe jaafee ɓe ndonda e sennaaɓe sababude hoolaare mumen e amɓe aan agrippa laamɗo o ko ɗum waɗi mi salaaki ɗoftaade jiiɗe gummuriɗe mi dow asaman ɗe ngadimi waajaade fof ko damasnaaɓe be pawmi heen ko yerusalemnaaɓe ɓe kuftidinmi leydi yude ndi fof pawmi hen ɓe ngona yahude en ɓe mbimi be kamɓe fof yemba mbacco koye maɓɓe ɓe tuuba e allah mbajimiɓe kadi yoɓe mbaɗat golle kolliroje wattare mabɓe nde ko googa tigi rigui ko sababude ɗum yahude en jaggirimi e nder galle allah he geeti warde mi kono allah nana renimi ha e oɗo ñalawma te mboɗo ɗo settano mawɓe e tokosɓe foof te ala ko kalatmi sowona ko annabaɓe e sariya moussa o kabrima aroy ko e wonde almasihu o ma lebto kadi aɗo ummitade e hakkunde maayɓe habra leñol ngol eɓe gona yahude en ɓe annore nde nde pol jaabori noon festus wulli wii pol a haangama a janngi ha a haangama pol jaabi wii tedduɗo mi haangaka ko kalanmi ko ko konnguli gonɗuɗi dondiɗi mana lamɗo ene anndi ɗen geɗe ko ɗum waɗi mboɗo wawi haaltude e yesso makko hoolare gati mboɗo yanana hay hunde o majjani hen saabu ɗum waɗani e cuuɗor laamɗo agrippa mate wona aɗa gonɗini ko annabaɓe bindi ko mboɗo andi aɗa gonɗini ɗum agrippa wi pol aɗa sikki ɗo e saaha daɓɓo ma a waɗɗo am masi hanke pol jaabi wi saaha daɓɓo yo juuɗɗo ñagatomi allah ko an e heɗotoɓami hande ɓe foof yo mba no mbami ni tawa ɗe gueƴƴelle gala hen lamɗo gorner o beranis e jodinnoɓe mumen ɓe foof gummi nden ɓe jalti suudu ndu ɓe goni e wiyodirde e koye mabɓe o neɗɗo waɗani ko hino fota warde ɗum walla haɓɓude ɗum e gueƴƴelle agrippa wi festus omo wawno woppede sinno o wi'ano yo ñaawore makko ɓennine to césar